من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده عليكم السلام ورحمة الله don ƙara tunatar da al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda wallafar imamu malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala yau muna yinin litinin daren talata sha bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da ashirin da tara ga watan ɗaya shekara ta 2024 meladiya kamar yadda aka saba a duk rana irin ta yau litinin muka haɗu a wannan masallaci na hadis sunna da ke garin tsagero a ƙaramar hukumar rimi a najeriya don gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwadda wallafar imamu malik ibn anas muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya azamu akan abin da yake daidai cikin abin da za mu karanta to idan ba manta ba bakon da ya gabata mun tsaya ne karshen hadisi na 381 da haka a yau insha Allah ta'ala a shi ne ba haka ba ko mun tsaya hadisi na 372 a babin da ya magana akan suturatul musalli fi safari da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na 373 a babi na uku, a cikin kitabu kasir salati fi safari babin da za mu tashi imamu malik ya ce babu mashil hasba'i fi salati babin share tsaukuwa fi salati a lokacin da mutum yake cikin sallah nan alhasba ana nufin tsaukuwa a wancan lokacin masallacinsu turbaya ce ba shimfiɗa ba kafet ba siminti to wani lokaci za a ga mutum yana sallah a gabansa musamman inda yake sanya goshi akwai tsakoyi wurin wanda in yaje da goshinsa a haka ya sanya za su takura shi kuma su haifar mai da rashin cikakkiyar natsuwa a cikin sallar shi to ya halatta mutum ya sa hannunsa ya share wurin ya share ya zamanto wurin ba a tsakuwa yadda zai iya aza goshinsa cikin natsuwa su shi ne abinda wannan babi zai karantar da babu maskil hasba'i fissalati babin share tsakuwa fissalati a cikin sallah Ka haddasani yahya an malikin an abi ja'far alƙari annahu ƙala ra'aytu abdullahi ibn umar hawa ahwa liyasjuda masahal hasba'a limaudi'i jabhatihi mashan khafifan imam malik ya karbo daga abu ja'far alqari annahu qala yace ra'aitu abdullahi ibn umar ce abdullahi dan umar da idanuwa na idza ahwa liyasjuda idan ya sunku ya zai tafi sujjada masahal hasba'a yakan kai hannunsa ya share tsakuwa limaudi'i jabhatihi daidai wurin da yake saka goshinsa a ƙasa din sai ya share don ya saka goshinsa a wurin da ba tsakuwa ya ce mashan kafifan sai dai sharewa mai sauƙi mana ba mai ɗaukar lokaci ba wadda za a daɗe ana yi kawai haka zai yi shi kenan yana yin wannan ne don ya gyara wurin ya zamanto in ya yi sujada ya yi sujada a wurin da ba abin da zai takura shi domin da akwai tsakuwa ya sanya goshinsa ta da tsakkuwa da za ta dinga tsire shi idan ta tsire shi kuma za ta haifar mai da rashin natsuwa a cikin sallarsa to shi ya sanya sai yana yin haka amma aka ce mashan khafifan sharewa mai sauƙi haka ba mai ɗaukar lokaci ba wadda za a daɗe ana yi mun fahimta to kenan wannan aikin aiki ne wanda baya warware sallah baya warware sallah amma waɗansu malamai suna ganin yin sama karuhi ne a sallah har ma al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya hakaito cewa malamai sun haɗu a kan karhancin goge ƙasa ko share ƙasa inda mutum zai sanya goshinsa a cikin sallah amma malamai suka ce wa fihi nazar a cikin wannan hakaitowa ta imamun nauyi akwai abin duka saboda an samu daga manyan malamai gashin da abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara masa yarda yana yi sannan al'imamul haɗabi ya haƙaito an maliku daga maliku annahu lam yara ba'as fihi ba'asan wa kana yaf'aluhu cewa imam malik yana ganin babu laifi in an yi haka da aka ce ma wa kana yaf'aluhu shi kansa imam malik wani lokaci in ya zo sallah yana shayar gabansa mun fahimta kala wa haddasini an maliki an yahya ibn sa'id annahu balagahu anna aba zarrin kana yaqulu mashul hasba'i mashatan wahidatan wa tarkuha khairun min khumurin na'am imamu malik ya karbo daga malaminsa yahya ibn sa'id annahu balagahu yahya ibn sa'id ya ce labari ya zo masa anna aba zarr cewa abu zar algifari kana ya kula ya kasance yana cewa maskul hasba'i mashatan wahidatan yace ce share tsakuwa a gaban mai sallah to ana yi sau ɗaya ne sau ɗaya shi ne ya halatta a cikin sallah amma idan ya wuce ɗaya to wannan an shiga kuma abinda shari'a ta hana haka abu zar yake cewa kuma a zalika kuma sai ya ce wa ha khairun min umarin na'im amma mutum ma ya bar ɗayar ya bar ɗayar zaman to ba sai ya share ba ya ce to kuma wannan shi ya fi alkhairi gare sa sama da jajayen raƙuba. ma'ana barin share gaban shi ya fi alkhairi ga mutum sama da a ce ya yi sadaka da jajayen raƙuba. ladin da za a ba ladin sadaka da jajayen raƙuma haka abuzar aljifari yake fada ya ce sau ɗaya ya kamata a yi ce ɗayan ma a bari ya fi alheri to kaga idan ba ya zama dole ba to mutum ya haƙuri kare shi ne abin da ya fi dacewa to kuma yanzu mu a zamani kun gama ba mu da wannan matsalar mu yanzu saboda an zo an ma tiles ba a bar shi haka ba an kawo katin an sanya kaga baka da matsala da saukuwa baka da matsala da saukowa to kaga zamani ya canza yanzu kana iya cewa babu wannan matsalar tattare da mu amma wani lokaci kuma za ta iya kama mutum ya salla a waje saboda cikowar masallaci ko wani dalili to kuma idan ya zama tura akwai saukuwa to babu laifi yana iya sa hannunsa ya share wurin don ya zama to ya sa goshinsa wurin da ba zai cutar da shi ba amma in zai yi sau ɗaya kawai zai in yi sau ɗaya ya wadatar ba sai ya ƙara na biyu ko na uku ba to irin waɗannan ƙananan ayyukan a cikin sallah duk malamai sun haɗa kan cewa ba sa lalata sallah aiki ɗan ƙarami wanda ba zai fitar da mutum daga cikin tsarin sallah ba babu laifi don mutum ya yi wannan ya ibn qayyimul jauziya a littafin sazadul ma'at ya kawo hadisai na irin ayyukan da manzon Allah ya yan kaɗan a cikin sallah kuma ya ci gaba da sallar shi ba su lalata mashi ainihin sallah ba so irin waɗannan ƙananan ayyukan babu laifi ba sa lalata sallah mala ya ce babu ma ja a fi taswiyatis sufufi babi na sha hudu zai yi magana dangane da abin da ya zo game da daidaita sahu taswiyatis sufuf daidaita sahu a cikin sallah hmm. Hmm. a yanzu da can kamar yadda ka ce ɗin ba sani ba ko hanyar da ana yi ana yi yanzu yawa musamman mata a gan za su sallah sai sun share su ko da musu siminti ne wannan bai da wani asali a addini ba shi ake magana ba nan a gaban goshin mutum alhali mutum ya kabbara sallah ko kaga wannan in kamun a fara sallah ne ai ba wani kes tun da bai fara sallah ba ya share ya gyara wannan ba laifi bane ba amma nan ana maganar a cikin sallah laifi ne hadisan da ya kawo ko asarorin da ya kawo mana aikin abdullahi dan umar da magana abuzar sun nuna babu laifi ka fahimta su waccan daban wannan kuma daban ita waccan ba ta da wani tasiri a cikin sallah don dama mai sallar bai kabbar sallah ba sai dai kawai bai iya zama illa idan mai sallar yana ganin yin hakan yana cikin aikin sallah to wannan zai zama matsala so babi na gaba zai yi magana akan daidaita sahu a cikin sallah taswiyati sufu idan za a yi sallah ta jam'i to shari'a ta nemi da a daidaita sahu shine a hada kafaɗu a hada kafa da kafa kar a bar wata kafa inda wani zai iya gita ya wuce sannan kuma ya tafi saiti kar ya karkace wannan shine taswiyatus sufuf din to haka ake son in za a yi sallah a daidaita sahu a lokacin da za a yi sallah alhamdulillahi kun ga mu mu'ali sunna muna kulawa da wannan muna kulawa da wannan aikin bakin gwargwado sai dai dan abin da ba a rasa ba amma an je masallatan waɗansu <laughs> za a ga kawai ko za a ga ko kawahun ba a haɗa kowa ya tsaya shi kare mustaƙillan bai jingina da kowa ba ta damansa ko ta hagunsa wannan kuskure ne mun fahimta Tomale ya ce babu ma ja fi taswitin sufufi babu abin da ya zo game da sai daidaita sau ƙala haddasa ni yaya an malikin an nafi'in an na umar ibn khattabi kana ya amuru bi taswiyati sufufi fa idza ja'uhu fa akhbaruhu an qad istawat kabbara imam malik ya karɓo daga nafi'u nafi'u yace anna umar ibn khattabi ce sayyidina umar an haɗari. kana ya amuru bi taswiyati sufuf idan zai jagoranci mutane sallah yana umurtar a daidaita sahu yakan faɗa ya ce to a daidaita sahu an fahimta to fa'iza ja ahu idan suka zo suka gaya masa fa suka ba shi labari an kadista wat cewa sahu ya daidaita kabbara sai ya kabbara ƙalil baji wani malami da ake ce ma albaji ya malitafin muwadda sharhi ya ce zahu? annahu wakala man yusawwi annas fi sufuf wa huwa mandub ya ce abinda za a iya fahimta daga wannan labarin shine sai na umar ya wakita waɗansu cewa su dinga bin sahu-sahu suna ganin ya daidaita sai su zo su gaya mashi to bai kabbara sallah sai waɗannan wakilan nashi sun zo sun ce ya eh, sahu ya daidaita na wannan a ce ka kula da sahu na ɗaya da na biyu kai sahu na uku da na hudu haka zai wakilta su to idan aka da kama ya shiga gaba ya ce a daidaita sahu sai ya shiru sai wannan ya zo ya ce sahu ya daidaita wani waya zai ce ya daidaita duk sai wakilai sun gama zuwa sun gaya mai sahu ya daidaita sai ya juya sai ya tabbara sana albaji ya ce wa huwa mandubin yin hakan mustahabi ne mustahabbi ne amma a masallacin da sahun yana da yawa ta yadda liman ba zai iya hango ƙarshen sahun ba to babu laifi in ya wakilta waɗansu mustahabbi ne ma cewa su dinga duba mai sahu suna kawo masu labari imamul bukhari ya yi ruwaya daga anas cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan zai kabbara sallah yana cewa sau su fufakun fa'inna taswiyati sufuf min ikamacin sala ce ku daidaita sahunku domin daidaita sahu yana daga cikin tsayuwar sallah a wata ruwa ya ce min tamamin sala yana daga cikin cikar sallah a wata ruwaya ma manzan Allah har yayi gargadi na narko cewa ko dai ku dinga daidaita sahunku ko kuma Allah ta'ala ya saba tsakaninku sai zaman to kuna sallah masallaci ne amma wannan yana jan haushin wannan wannan yana jan haushin wannan me ke kawo wannan rashin daidaita sahu kaga duk manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi sannan wannan aikin na sai na umar kunga yana nuna mana muhimmancin daidaita sahu a sallah a wurin sai na umar domin har mutane ya aji a masallaci suna duba mai sahu suna zuwa suna gaya mashi a ga waɗannan mutanen aikinsu a wannan zamanin ya yi kama da aikin 'yan agaji da aikin 'yan hisba ya yi kama da shi su tabbatar sahu ya daidaita an daidaita sahu inda suka ga sahu ya karkace su gyara wa mutane ta haka sai na umar allah ya kara masa yarda yake yi a lokacin kalifancinsa ƙala wa haddasa ni an maliki an ammihi abi suhail ibn maliki an abihi annahu qala kuntu ma usman ibn affan fa qamati as-salah wa ana ukallimuhu fi an yafrida li falam azal ukallimuhu wa huwa yusawwi al-hasba'a bida alayhi hatta ja'ahu rijalun qad kana wakalahum bi taswiyati as-sufufi فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر wannan hadisin imamu malik ya karbo shi daga amminsa amminsa ɗan uwan mahaifinsa kenan sunansa abu suhaib alkunyarsa nan wa ismuhu fi'u, amma sunansa na nafi'u ibn malikin dan malu kun fahimta domin kaga imam malik ai ne maluku dan anas dan maluku malukun sunan kakan shi to wannan sai aka ce dan uwan mahaifinsa ne kaga ya zama na nafi'u dan maluku shi kuma babansa anas dan maluku. an abihi ya karbo daga wurin mahaifinsa waye mahaifinsa ke nan hmm? waye mahaifinsa ke nan idan kun fahimci aka ce imamu malik ya karbo daga amminsa me ammi ba dan uwan mahaifi ba dan uwan mahaifinsa wa ko kanin babansa wa ko kanan imamu malik sai na ce sunansa abu haini alkunya suke na amma sunansa nafi fi ibn malik kenan shi ko baban maliku shi ne anas ibini malik to shi wannan nafi ibini malik sai aka ce ya karbo daga mahaifinsa sai na ce ne ne mahaifin da su kenan me alakar mahaifinsa da imamu malik su mai alaƙa su mai da mintaka su ne wani wannan ka zama kakan maluku ya zama kakan shi baban baban shi ne ai shi ne maluku shi ne aka samu maluku sunan malik daga sunan kakansa ne mhm. to sai na ce wannan maluku ya yi karatu wurin wan babansa shi wan baban shi ya ce daga baban shi baban wan baban shi ba baban maliku bane ba baban baban baban maliku ba anas din yawa shi ne abin da kaga ya zama kakan imamu malik an fahimci dangantakai annahu kala yake cewa kuntu ma Usman ibn Affan na kasance tare da Usman dan Affan faƙamatis sala sai aka da ikama shi ne sala sai ya ce wa ana muhu alhali ni ina tsaye da shi usman ɗan affan muna magana fi an ya firdali a kan ya yanka min albashi ko kyauta a ɗa suke ce mata a betulmalin gwamnati manyan sahabbai da manyan malamai ana yanka musu wani abu wanda za a dinga ba su suna hidimar hidimarsu kamar albashi to shi ya je yana masayi na usman magana cewa yana da kyau shi ma a yanka mai a dinga ba shi wani abu to suna wannan maganar ne aka tada ikama da aka tada ikama ba su da aka tada ikama ba su daina magana ba ko ba su ƙara maganar da suke yi ba ya ce muka dinga magana da shi falam azal ukallimuhu ban gushe ba ina magana da sayin na usman wa kuwa yusawwil hasba'a bin alayhi shi kuma yana sa takalminsa yana gyara saukuwa daidai inda zai yi sujada a goshinsa yana ta daidaita saukuwar da ke nan da irin yana ɗan ya sharewa haka da ƙawahuwansa da ƙafarsa da takalmi a jikinsa shi kuma wannan yana magana da shi suna nan tsaye suna ɗan tattaunawa ya ce hatta ja a huri jalu sai na ga waɗansu mazaje sun zo wurinsa ƙad kana wa kanahun bi taswiyatis sufu sai na usman ne ya wakilta su su dinga daidaita sahu fa sai suka gaya masa na usman annas sufufa wacce cewa sahu ya daidaita fa sai sai na usman ya ce ma istawi fisafi je ka shiga sahu fesa. sun makabbara sai ya juya ya kabbara mun fahimta mai ka gani cikin nan na fito wani hukunci za ka yi fito mana da shi na fito musamman wanda ke da alaƙa da ikama na? ba a ji to bari mu shirya ta kama yawa me muka fahimta za ka iya ganin wani hukunci nan cikin wannan hadisi musamman wanda ke da alaƙa da ba. ana kamun a ashe da aka yi kama su suna ta daidaita sau sannan suka suka ce mai sahu ya daidaita wannan yana nuna mana babu laifi a samu tazara tsakanin ikama da kabbara sallah haka ne saboda ya ce an masa ikama su kuma na suna suna ta magana kaga wannan ya nuna an samu ni an samu tazara ba da ƙara ikama bai kabbara sallah mun fahimta da haka babu laifi idan wani dalili ya sanya aka samu tazara tsakanin ikama da kabbara harama mun fahimci wannan to sai kuma wani hukunci sai mi za mu iya gani yau a wanda yake da alaka da ikaba yauwa kaga wannan ya nuna cewa babu laifi ana iya yin magana tsakanin ikama da kabbara sallah babu laifi ya yi magana wannan ba zai lalata ikamar ba mun gane ta to malam ya ce babu wad'il yadaini kuma alal ukura fisalati wannan babu shi kuma zai karantar da mu wad'il yadaini aza hannu guda biyu sai ya ce kuma alal ukura daya saman daya fisalati a cikin sallah kaga wannan babu zai yi magana a kan abin da malamai suke ce ma alwadu da kasafa so zai yi magana a akan alwadu ne aza hannu hannun dama saman hannun hagu a aza saman shi ne alwadu akwai kuma alƙabdu alƙabdu shi kuma kama hannun hagu da hannun dama a cikin sallah mun fahimci wannan to wannan babu abinda zai magana kenan hafi to kaga ina aka samu cewa a malikiya ba a rike hannu kun san suna cewa haka ko eh eh sadar ina aka samu shi a lokacin ne wannan ba hujja ba ce wannan ala lura ce hujja ce ba a kansu hujja ce ba a kansu hmm, to abinda dai za mu fahimta a nan galibin fuka hau na mazhaban malikiya wanda suka yi rubutu su suna ganin ba a aza hannuwa a kan kirji a cikin sallah sai dai za a saki hannu abinda ake ce masa gami to amma Abin da ya zo na nas daga shi imamu malik ibn anas ga shi nan ciki kuma imamu malik a duniya kabbai da wani littafi bayan wannan shi ne littafin sa kwara ɗaya wanda ya rubuta ya tattara hadisai ya karantar da almajiransa mun fahimta to gashi ya ce babu wadil yadaini kuma alal ukura fi salati wannan babu zai karantar da mu aza hannuwa a kan kirji sai ya ce kuma alal ukura. a aza daya saman daya ne hannun dama saman hannun hagu to kama yadda ya zo a waɗansu hadisa ana aza hannuwan ne tafin hannu ake aza in ka ɗauko wannan tafin hannunka na dama sai ka aza shi a bayan tafin hannunka na hagu sai zama to ka rufe wani bangare na tafin hannun da wannan mahadar hannun har ma hannun ya dan gota ya hau saman tsintsiyar hannu kun fahimta ha kamar haka da. to in kai haka sai ka aza bisa kirjinka ne zance mafi inganci mace za ta yi namiji zai yi to wannan shi ake ce ma alwadu shi kuma alƙabdu shi kuma kama hannun ake shi kuma wannan za ka sanya tsakanin wannan ɗan yatsa naka da ƙarar da wannan sai ka kamo tsintsiyar hannunka ta hagunan haka mun gane shi ma sai ka aza saman kirji wannan su ne hanyoyi guda biyu wanda ake aza hannu saman kirji a cikin sallah abinci mafi inganci da hadisai wanda suka inganta wasu malamai sun fahimci ana iya azawa saman ciki saman cibiya waɗansu ma suka ce a cikin ma ƙasan cibiya duk kuskure ne daga cikin kurakuran da ake a cikin sallah waɗansu kuma suna kama hannu gaba ɗaya mutum ya haka shi ma wannan kuskure ne ba a yin haka a cikin sallah wani kuma sai ya gaya haka kama an ce za a harbe shi shi ba kuskure so haka bisa kirji ake dorawa Kuma abin yana da sauki kawai za ka dauko wannan tafi hannun ne ka rufe wannan shi ke nan mun gane to shi ne abin da maluku yake cewa nan babu da ya daini dahu ma alal ukura fis salati kala haddasani yahya an malikin an abdulkarim ibn abin mukhariq albasari annahu ƙala, min kalamin nubuwati min kalamin nubuwa idza lam tastahi faf'al ma shi'ta wa wad'u al-yadayni ihdahuma 'ala al-ukhra fi salati yad'u al-yumna 'ala al-yusra Imamuna maliku ya ce ya karɓi wannan hadisin daga malaminsa abdulkarim ibn abi mukharik albasari to kaga shi maluku an ce mutumin madina ne kuma nan ya karatu wannan malami shi kuma ana jingina shi da basara to kaga tana yawa ya zo madina ne imam malik ya ji hadisi a wurinsa ko kuma daga madina ya tashi ya koma can basara din? annahu kala yace min kalamin nubuwa yana daga cikin abin da aka samu daga zantukan annabawa maganganun annabawa wanda suka wuce wanda aka suka kawo har zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka iske kamar yadda ya zo a ruwayar a wannan abu mas'udin uquba ibn amrul ansari al-badr yace inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati ula yace yana daga cikin abinda mutane suka riska na maganganun annabawan farko to daga cikin maganganun da suka kawo har da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganganun annabawan da wanda suke cewa idan lam tastahi idan baka jin kunya faf'al ma ita, to ka aikata abin da ka gada ba a wacan ruwayar kuma idalam tastahi fasna ma ita, baka jin kunya kai abin da ka gada ba dan umarni ne aka bashi wanda bai da kunya cewa ya abin da ya gada ba ba umarni bane ba gatse ne ake bashi akwai san gatse ce to zan ba ka da kunya je kai abin da ya gada ba ana nufin ya je a ana nufin karye ne da haka duk wanda za ka gani a cikin al'umma yana yin abin da ya ga dama to na alama ce ta rashin kunya amma kunya tana sawa mutum ne abin da shari'a ta ce ba abin da shi ya ga dama yake so ba abin mai shari'a ta ce to sai ba abin da shari'a ta ce ko da shi baya son haka amma mutum ya dinga yin abin da ya ga dama wannan kuskure ne abu na farko kenan sai abu na biyu ya ce wadda ulyade ni ihidahuma alal ukhra fi sai kuma aza hannu daya kan daya a cikin sallah sai ya ce ya ulyumna alal yusra zai aza hannun dama a kan hannunsa na haku. to wannan cewa ya da Ulyumna alal yusra an ce min kauli maluku laysa min al wannan sharhi karin bayani ne daga maluku amma ba cikin hadisin yake ba shi abinda hadisin yace wad'ul yadaini idahuma alal ukhra fi salati nan hadisin ya daya to sai ma malik yayi wannan karin bayani yace ya da Ulyumna alal yusra to sai waɗansu daga cikin ta hadisin suka ɗauka da yana cikin maganar hadisin da haka sai suka haɗe shi mun fahimta to kuma yanzu da aka gano haka ba za a raba ba sai a bar shi haka sai dai masu sharhi in sun zo sai su ƙarin bayani sannan abu na uku wata ajilul fiɗe wal istina'u bisahur sannan ya ce wata ajilul fitar yana cikin dai ganin annabawa ɗin gaggauta buɗe baki idan mutum ya yi azumi na farilla ko na nafila sannan wal istina'u bis sahur da kuma jinkirta sahur shine sahur a kai shi ƙarshen dare to wannan gabar ta ƙarshe ita ma ta zo a wani hadisi na abdullahi dan abbas ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a yana cewa inna ma'ashar biya'i. na bi tajili fitrina wa ta'khiri suhurina wa anna ba'a aymanina ala na fi salati a wacce ruwaya kenan an umarce mu da gaggauta bude baki da kuma jinkirta sahur sannan an umarce mu da aza hannun daman mu akan hannun hagu a cikin sallah to wannan shine abinda imam malik ibn anasin yake ruwaitowa ana to me malamai suka ce malamai suka ce wannan abin da imam malik ya ruwaito anan to shine abin da aka ruwaito daga shi imam malik har ma an ce almajiransa suna cewa mandu mustahabi ne yin haka ɗin a cikin sallah ƙala ibn albar ya ce lam ya a ta'anin nabi sallallahu alaihi wasallama fihi ya ce ba a samu saɓani ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan hadisin a cikin sallah me ba a samu saɓani ba a samu wani hadisi ba wanda ya zo ce manzan Allah ya saki hannu sai ya ce huwa ƙaunar jimhurin sahaba wa tabi'ina wannan kuma shi ne jimhurin zancen masu habai da tabi'ai sai kuma ya ce huwa labi da karahu maliku filmuwaɗa kuma shi ne maganar Imam malik a cikin littafinsa na muwaɗa sannan ya ce walam ya haƙi ibn al-munzir wa gairuhu an malikin gairu shi ibn albarma ya ce a ah, Um, ba a hakaito ba ba a samu wani bayani ba wanda ya inganta daga imamu malik sabanin cewa ana rike hannu a cikin sallah mun fahimta amma warawa ibn al-qasim an malikin al-irsal akwai dan qasim abdurrahman dan qasim ya ruwaito shi daga imamu malik al-irsal cewa ana cikin hannu wasara ilaihi aktaru ashabi sai mafi yawan malaman mazhabar suka bi wannan zance na shi ɗan ƙasin warwaya aidan anhu ibahata hufin nafila litulil kiyami wa karihahu fil faridati a wani wuri kuma aka ce an samu daga maliku cewa ana iya yi a nafila amma ba za a yi a cikin farilla ba to wannan shi ne a takaice maganganun da ibn albar Numari ya yi a kan wannan kabiya ta rike hannu a cikin sallah a littafin littafinsa al'istifkar kamar yadda azurkani ya haka yi shi kuma a littafin sa na sharhin da ya littafin muwadda don haka abinda ke sunna a sallah shi ne mutum ya rike hannu a cikin sallah sannan wannan magana ta sakin hannu ko da ya inganta ba an karɓo daga imamu malik to abinda shi maluku ya karantar da sahabbansa almajiransa shi ne in ya ba da wata fatawa ko ya yi magana ta saba ma aikin manzan Allah ya ba su dama cewa su aji tashi su ɗauki ta manzan Allah kaga duk ba jayayya duk jayayya sannan a gefe guda kuma wannan bai nuna cewa in wani ya zo ya salla ya saki hannu sallar shi ce ba ba wani malami wanda ya lalata sallar shi sai dai ya bar wata sunna daga cikin sunnonin sallah wanda manzan Allah yake a cikin sallar shi abin ya fi dacewa shine ya koyi da manzan Allah ya wannan sunnar domin manzan Allah ne ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli ku sallah kamar yadda kuma ga ina ne. muhammad Nasiru, dinar albani rahimahullahu ta'ala a littafin sassafacin salatin nabi ya kawo wata magana cewa duk bayanin da aka yi na siffar sallan manzan Allah to babu bambanci tsakanin mace da namiji sai idan nassi ya zo ya bambanta namiji da mace da amma inda nassi bai zo ya bambanta ba to abinda aka ce namiji ya yi a sallah shine ake cewa mace ta yi a sallah da haka muna kira ga iyayenmu mata cewa su dinga yin sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ayi shine su dinga dora hannunsu a na dama akan hannun hagu su dora saman kirjinsu mata ma za su yi haka kamar yadda maza ma za su yi haka sannan kamar yadda kullum muke faɗa karatu shi ne yake wayar wa mutane da kawunansu su fahimci addini kuma su ɗabbaka addinin yadda ya kamata da a ƙasan nan da karatu bai yawaita ba idan ka zo kana sallah ka riƙe hannu ana kallon kai kamar wani ƙaramin kahiri ne har fada a masallatai an shayi ka riƙe hannu to amma kun ga da aka zo aka yi ta karatu aka yi ta karatu mutane sun waye yanzu idan za ka ana fada da wani ya rike hannu a sallah ba za a yi ba saboda ni kowa ya fahimci wannan aikin aiki ne na sallah manzan Allah yana yansa a cikin sallah tun da kowa ya fahimci haka ga shi kenan ba sauran iskali ce akwai wani malami allah ya ya rasu yana da sanadin bin malikiya duk abu in ya zo ya sa wa malikiya to zuwa zakarwar shi to malami ne muna karatu a wurin shi na fikihu to akwai wani lokacin yana karanta muwadda kun sai da wannan ɗalibi yana karatun littafi za a shigo a saurare shi in wannan ma ya sanya na shi ma a saurare na shi to muna nan zaune sai aka zo kan wannan hadisi to sai allah ya gafarta mashi sai na ya wata irin fassara mai ban mamaki daga hadisin kaga hadisin ne ya fara cewa cewa min kalamin nubuwati idza lam almashi ita sai ya ce banzan Allah ya ce in ba ka da kunya ka yi abin da ka gada dama sai ya ce wa wad'ul yadaini ihdahuma ma al-ukhra fi salati sai ya ce kamar dora hannu a saman hannu a cikin sallah rashin kunya ne shi yasa aka ce idan lam tastahi fab almashi ita <laughs> shi yasa na ce Allah ya gafarta mishi malami ne mai kokari bawan Allah ni karatu wurin shi sosai amma dai gabana ba wani ban labari ba aka yi wannan fassara <laughs> kaga eh, eh? ayo to ayo ta hoda wannan fassara <laughs> قال وحدثني عن مالك عن أبي هازم ابن دينار عن سال ابن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذرائه اليسرى في الصلاة قال أبو هازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك imamu mali ya karbo daga malaminsa abu hazim ibn dinari an sahal ibn sa'ad shi kuma ya karbo daga sahal ibn sa'ad shine maliku ibn khalid al-ansari ko al-khazraji as-sa'idi as-sahabi ibn sahabi sahabi ne kuma dan sahabi ne annahu qala shi sa'ad ibn sa'ad yake cewa kanan nasu mutane sun kasance yi umaruna ana umurtarsu an yi an rajulu aliyadal yumna ala zira'ihil yusra mutum ya aza hannunsa a kan zira'insa na hagu hannun dama akan zira'in hagu kamar yadda muka nuna razu cewa hannun za ka dan matso da shi ya zamanto har ya hau saman zira'i haka ka rufe wannan gabar sannan kuma wani bangare yana saman tafin hannunka bayan shi قال abu حازم ابو hazim wanda ya karɓo daga sa'al ibn sa'ad ya ce la'alamu illa annahu yanni zalika ban san wani ba face cewa yana daga wannan maganar zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kanan nasu yi umaruna wa yake bada wannan umarnin yace yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bada wannan umarnin da ga umarni ne ma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan ya nuna mana duka annabawa haka suka yi sallah domin ya ce inda min ma adrakan nasu yana daga cikin abin da mutane suka samu na maganganun annabawa sai ya kawo rike hannu kenan da annabawan da suka zo kafin manzan Allah suna yin sallah sannan duka sallar su suna rike hannu akan kirci na aka sallar annabawa ce kamar yadda cikin sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda yake so ya koyi da annabawa kuma ya koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah sai ya kokari ya dinga aza hannunsa a kan kirjinsa mun fahimta babul quluti fi subhi wa alaikum salam na'am na'am amin ya rabbal alamin Eh. sauran wanne eh, ai wannan ne kawai ai duk zai jingina shi da waccan ne eh cewa an ce haka ne don mutum bai da kunya ai shi ne ce maka wata fassara ce wadda idan ba ni a gabana aka yi ta bazan ce bai yi ba to amma ni tun daga bada aka yi da shi kaga zai yadda wato wato wato mutanen da suke da ta'assubanci na mazhabobi in suka yi wata magana za ka yi mamaki tun macen zamanin da har malamai akwai waɗanda aka fitine su da wannan ta'assubancin na? Mm. Mm. Eh. <laughs> Mm. shi sadala a cikin fikin yake to kuma abinda ya sa lokacin nan an fi karatun littafin fikihu idan ka je zaurukanmu har yanzu akwai zaurukan da ba a karanta littafin hadisi fikihu ne kawai ka fara kawa'idi ka zo ka yi ahalari ka yi haka za a ta tafiya sannan wani salon karatu ne ake wanda idan ba ka yi sannu ban ka je ka fara karatu to har ka mutu ba a gama waɗannan littafin shi yasa wannan lawali da sani an kuna ji ana lawali da sani ko muktasar khalil ne to da yake mujalladi biyu ne mujalladin na farko shine lawali din shi na biyu shine sani to sai a ce wani yana lawali da sani to shi wannan lawali da Sani? ai kaga kirarin da ma ake mashi a zaure shine tsarin yaro ake ce shi yaro ne zai zo ya fara karatu to amma duk kwazon shi cikin wannan lita cikin salin zai mutu <laughs> so lokacin da ya dauko karatun za a shekara da shekaru ana ta tafiya ana ta tafiya to da haka karatun zaure yake domin malamin shi ma da karantar da shi haka zai karantar da kai in malamin sa layi biyu ya mashi ya ce a tsaya nan to kai ba zai ya zo koya maka layi biyu za a yi duk kokarin ka bai yadda aka wuce wurin sai ce a shi ma haka a koya sannan kun ga wancan lokacin waɗannan tafai na fikin su kaɗai ne ake karanta kuma su ne suka fi shigowa a mu duk da sayul bukhari da irin sayo muslim sun ɗan shigo yanzu kana karanta littafan ɗan fudu za a gaina ambatansu amma dai littafin hadisi a lokacin ba su yawa ba shi yasa shi kan shi dan Fudu ya ishara ga wannan cewa a kasan na akwai malaman fiƙi sai amma akwai ƙarancin malaman hadisi to in kawo za ka karanta fiƙin malakiya, to ba inda za ka ga an ce a riƙe hannu a sallah in ma an kawo shi za a kore shi to kaga haka aka gina mutane suka taso to amma ka bai da na ce dama karatu idan ana yin sa to mutane za su fahimci abubuwa da to kaga da aka zo aka yi ana karatu ana karatu karatu yana ƙara buɗa sai ya zamanto cewa mutane sun fahimci cewa wannan abun shi ma suna cewa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane to da can ba karatu aka zo aka yi karatu to amma yanzu kusan san matsalar da ake so a samu gaba da karatu shi ne karatun kuma yana neman yawa. ku gada abinda nake nufi yana neman yawa abinda nake nufi da yana neman yawa hanyoyin samun karatun sun yi yawa sannan mafi yawancin dalibai ba su da rariya wadda za ta tace musu karatun da ya kamata su ɗauka da wanda bai kamata su ɗauka ba ta hanyoyin sadarwa dinna ko ba ku fahimci haka ba sai ka ga mutum ya ji wani karatu wanda yana in aka malami zai wahala a kura mashi wannan karatun amma saboda yana da access da karatun hanyoyin samun karatun sun yi yawa tushe shi sanya ta ko'ina jin karatu ake amma shi karatu ya kamata a ce kana da rariya wadda za ta dinga ta ce maka domin ba duk abinda malami zai faɗa bane ba yake mai kyau ko mara kyau a to sai ka samu wanda zai kai kaga wannan maganar kuskure ce to yanzu wannan shine halin da muke ci so sai malami ya je ya dauko kuskuren shi sai zo dinga tallata shi waɗansu kuma suna ci sai su kama amma idan da akwai rariya an tace mai an ce kaga wannan maganar kuskure ce to kuma malami yana yana malamai sukan darje ko a dadin malami ya darje ya saki layi to wani lokaci sai Allah ta'ala ya haskaka mashi ya dawo sai kuma ya gyara wannan kuskura manyan malamai malam Abubakar Gumi ya taba tafiya kan Annabi Isa ba zai dawo ba kun kaga amma daga baya aka ce ya saki wannan fahimtar yanzu kuna jin manganin da ɗan shi ke yi wanda maganganu ne na rashin adalci kuma ahalus sunna yake zalinta domin ka zo ka ce wai an yi wai mu ma muna zagin aliyu muna rashin adalci ne wai mun ce in shi'a suna zagin sahabbai ai mu ma yan suna muna zagin aliyu ba ke zagin aliyu har ka ce wai a tarihi an yi lokacin damin barai. ana hawa babbare ana zagin aliyu wai sai da umar dan abdulaziz ya zo ya hana ya kasa bambance khawarij da nawasi sun suke zagin sahabbai amma ahlus suna a masallaci ba a taɓa yin wannan a musulunci ba akwai khawarijawa da aka yi amin karanta a wannan ya sunansa ba ba su suke ma'alin tawaye ba har ma ƙarshe suka zo suka kashe shi to su kawarja ahli sunna ne su kuma yan nawasif an ne riga suke da ahli baiti duk abin da ya shafi ahli baiti kawai kwandem ahli sunna ba mu jingina kan wurinsu to waɗannan su ne aka samu suna ɓata aliyu da ahli baiti lokacin umar ɗan abdulaziz zai zuwa dakatar da abu to kaga sai kuma ka ce ahli sunna ne ke wannan kaga wannan tarjewa ce Allah ya tsare mu kuma ya shirye da mu to malam ya ce babul quluti fi subhi wannan babu shi kuma zai magana akan al-qulut a cikin sallar asuba Kala haddathani yahya an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umar kana la yaqnutu fi shay'in min as-salati imam malik ya karbo daga ma daga nafi'u nafi'u maula ibn umar yace kana ibn umar anna abdullahi ibn umar shi abdullahi dan umar kana la yaqnutu fi shay'in min as-salati bai yin a cikin wata sallah daga cikin salloli bayan kuluti to kaga imamu na maluku ya ce babu da zai magana a kan unuti a sallar asuba to kuma sai ya kawo hadisin abdullahi dan umar cewa shi kuma bayin al'unuti ba ma a sallar asuba ba a cikin kowace sallah baya yi to kaga ba hadisin muna iya cewa ko labarin ko asirin muna iya cewa ya dace da babin ko bai dace ba eh ta ina ya dace shiwa hmm. to nan kamar yadda shi ibn albar ya fada a littafinsa al-istifkar ya ce wa fi aksarin muwaddat ba da abi ba da hadisi ibn umar haza malikun an hisham ibn urwa anna bahu kana la yaqnutu fi shay'in min as-salati wala fil witri illa annahu kana yaqnutu fi salati al-fajr qabla an yarka'a ar-rak'ata al'afira iza ƙaza cikin ibn albar al-numari ya ce in ka samu waɗansu nuska ta muwaɗa a mai bayanin cewa muwaɗa ruwayoyi ne daban-daban wannan ruwaya da ke hannunmu muka ce ruwaya ce tawa ta yahya ibn yahaya al-laisi wanda ya je wajen imam malik ya karatu ya dawo garinsu ya zo yana karanta ma ɗansa muwaɗar ko ɗansa mai suna ubaidillah tun kaji an ce haddasani yahaya wa yake cewa haddasani yahaya wannan ɗan nashi ubaidillah shi to ita ce wannan ruwaya wadda ke hannunmu ita ce kuma mafi ruwaya da ta fi shahara a cikin ruwayoyin da aka samu na muwaɗar to amma akwai waɗansu ruwayoyi to shi ne ibn albar ya ce ga kamar babu hadisin da ya yi magana a kan abin da imam malik ya kulla na babi sai ya ce ya zo a waɗansu ruwayoyin muwaɗa mafi yawan ruwayen muwaɗa bayan wannan hadisun na abdullahi ɗan umar to akwai wani hadisi wanda aka ce maluku ya karɓo daga hisham ibn urwa shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa cewa anna abahu kana la yaqnutu fi shay'in min bai kunuti a komai a sallah walafin fil bai yi a witri sai ce illa an da na ya mutu fi salatin fajir sai dai na kunuti a sallar asuba ƙabla an a kamin yi ruku'u a raka a raka'a za ƙira a tafi in ya ƙara karatu mun fahimta wannan ruwaya ta biyu wadda ba ta cikin littafin mu yanzu da ita maluku ya yi hujja cewa za a yi kunuti a sallar sai dai ya zo a wajen abu mus'af fi da sa'i ilal juma'a maluku annahu na husa ala an shahar qunuti yawm yawon juma fa mu dafe. wafi gairin muwaddat an dawus wa ibrahim kala al'unuti fil juma'a bid'atu wa kana maful yakrahu wannan yana maganar kunuti a sallar juma'a shi kuma wannan babu yana maganar kunuti a sallar asuba to shi kunuti kamar yadda malamai suka yi bayani ya kasu gida uku kunuti kala uku ne akwai kunuti na sallar wuce wannan ya zo a hadisi cewa manzan Allah ya kan yi kunuti yana wuce to wasu malamai suna ganin sai a cikin ramadan za a yi amfani da wannan hadisi waɗansu ba suna gani a ramadan ɗin sai ya je goman ƙarshe almin dai akwai kunuti na sallar wutiri sannan kunuti na biyu shine alkunuti na in wata musiba ta sauka alkulut inda nawazin in wani abu ya faru na musiba kamar yadda zamanin manzan Allah a kashe waɗansu habbai manzan Allah ya kuluci to shi kuma yana da ƙa'idojinsa da sharaɗa da abubuwan da ya kamata a kiyaye malamai da su yi rubutu a kan wannan to sai kuluci na uku shi ne alkunuci na sallar asuba da'iman sallar asuba ya zama to sai an yi kunuci shi ne wanda ake yi a raka'a ta biyu idan an gama karatun sura to kama a ta yi ruku sai a yi shiru in a gama karatun wannan kunutin sannan sai a tafi ruku idan aka dago sai a ce sujada sai a sallama duk sallar juma'a duk sallar asuba in ta zo sai an yi za a yi yau goma za a yi jima za a yi to nan shi imam malik ya dogara to shi ma da yawa daga cikin malamai waɗansu suna ganin za a yi waɗansu suna ganin ba za a yi ba amma dai abinda ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai wani sahabi wanda aka tambaye shi ka yi sallah bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kayi sallah bayan abubakar kayi bayan umar a kano ya tsutuna su suna yin kuduti a asuba sai ya ce ai bunayya ya kai ɗanɗana inna gumu da su, wannan kudutin da ga ana yi kirkiro shi a kai mana bida ne kawo shi a kai to haka da yawa daga cin malamai suna ganin ba za a yi shi ba to shi ma kaga kamar rike hannu din shi ma saboda karatu da ake ta yi yawanci an daina ko ba za na yi na? amma ba kamar da ba ku <laughs> a hannun sunan ba akwai masu na a kaduna akwai masallacin da akwai malamin da na sayanar shi har yanzu ko gobe shi da asuba sai ya yi shi amma dai kusan shi ne kaɗai masallacin da zan iya cewa yanzu ga inda ake wannan al'ummacin allahu alam allah shi ne fi sani to wannan babi shi ma ya ƙare to bari mu ida wannan babin na gaba sai mu tsaya a kan shi insha Allah babun nahyi anis salati wal insani yuridu hajatahu babi na gaba zai karantar da mu hanin da aka yi anis salati hanin yin sallah wal insani yuridu hajatahu alhali mutum yana da buƙatar sa ta zagayawa ma'ana an hana mutum ya salla yana buƙatar zagaya yana jin fitsari ko bayan gida ya je ya yi sai ya dawo ya salla don ya salla cikin nutsuwa قال حدثني يحيى an مالك an هشام ابن أروى an أبيه أن Abdullahi الله ابن kala ya ummu ashabuhu fa'adaratis salatu yawman fa dhahaba li hajatihi summa raja'a fa qala inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu da arada ahadukum al-ga'ida falyabda bihi qabla salata imam malik ya karɓo daga malaminsa hisham Ibin urwa an abihi shi kuma ya karɓo daga wurin mahaifinsa shine urwa dan zubair anna abdullahi ibn al-arqam cewa abdullahi ibn arqam abdullahi ibn arqam sahabi ne sahabi ne yana daga cikin manyan sahabbai ma a lokacin sai na umar sai na umar ya bashi ma'aji ya bashi mai tilmal sannan ya rasu a lokacin kalifancin sai na usman to aka ce kana ya ummu ashabu ya kasance yana ma mutanensa sallah ba da shi ne limamin mutanensu ko ka ce unguwarsu ko wani abu kamar haka to fa salatu wata rana sai salla lokacin ta yazo an kira sallah kenan shi kuma fa zahaba li hajati sai ya tafi dan biya makansa bukatarsa sun maraja zuwa can sai gashi ya dawo faƙali sai ya ce in nisa miti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙudu ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan arada aha dukumul ga'iba idan ɗayanku yana buƙatar yin bayan gida to falyab da abihi ƙabla sala ya fara yin sa kafin yi sallah ma'ana kada yana sallah kuma yana ƙoƙarin riƙe shi wannan zai hana shi tsuwa a cikin sallah قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن أسلم أن عمر ابن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو بام بين وركيه إمام مالك يا كربو daga زيد ابن أسلم زيد ابن أسلم yace Umar ɗan Khattabi yana cewa ko ya ce la yusalliyanna ahadukum kar ɗayan ku ya salla wa huwa bamun baina warkaihi alhalin yana game tsakanin ciyoyinsa mana yana haɗa ciyoyinsa don kokarinsa na rike bayan gida ko fitsari ya ce kada mutum ya salla a haka ce ya biya bukatarsa sannan sai ya zo ya salla mun fahimta da haka ba a son mutum yana salla yana ƙoƙarin rike wani abu na najasa ya je ya gabatar da shi kafin ya ainihin yi sallah ɗin saboda ne saboda sallah ana son mutum ya samu cikakkiyar natsuwa a cikinta mun fahimta imamu shafi da abu hanifa da abdullahi ibn hassan sun kasance yukurau an yusalli ya huwa hakinu sun karhanta mutum ya salla yana rike da bayan gida ko fitsari amma suka ce wa salatuhu ja'izatu ma zalika in lam yatruk shay'an min furudiha amma idan ya sallar a haka din kuma yace sallar suka ce sallar tayi amma da sharadi idan ƙoƙarinsa na rike wannan bayan gidan bai hana shi yin wata farilla daga cikin farillai ba idan ya kasa yin ruku mai kyau yadda ake ruku ba sallah ko ya kasa yin sujada yadda ya kamata saboda yana kokarin rikewa amma idan yi sallar shi yana da yin ji amma bai je ba amma kuma wannan bai hana ya komi na sallah wanda ake ba su sallah ta yi amma ya yi karhanci ya yi karhanci abinda aka so shi ne ya je ya biya bukatarsa sannan ya zo ya yi mun fahimta shi imamu malik kamar yadda abu umar ya kawo shi ne ibn albar yana cewa ajima al’ulama ulama ala annahu la yanbaghi Adin, ahadin an yusalli wa huwa hakiru duk malamai kaka sun a kan cewa bai dace mutum yana kokarin rike fitsari ko bayan gida ya salla ba idza kana ya zalika ruhu an iƙa shay'in min al idan wannan ƙoƙarin nasa na rike bayan gida din nan zai hana shi yin wata farilla daga cikin farillai wa in kalla. ko da ƙoƙarin nasa ya zama ɗan kaɗan malamai sun haɗu akan haka ku fi man sallawa huwa haƙinin illa annahu akmala salatuhu to amma wanda ya salla yana jin bayan gida ɗin amma dai ba abin da ya rasa to wannan su yi saɓani a kan shi faƙala maluku fi ma ruya ibn anhu idza shagalahu zalika fa sallaka zalika fa inni uhibbu an yu'ida fil waqti wa ba'du shi ma malik yana ganin cewa idan mutum ya salla a haka kuma har wannan kokarin nasa na rike bayan gida ya shagaltar da shi daga barin wani aiki na sallah to sai ya ce fa innani uhibbu an yu'ida fil waqti wa ba'du yace to ni ina ganin na fi son ya sake sallan nan sai ya ce fil waqti wa ba'adahu a cikin lokaci da kuma bayan lokaci wannan yaren na malikiya ko na imam malik cewa a rama sallah fil wa ba'adahu a rama sallan nan da cikin lokaci in lokacinta bai fita ba wa ba'adu kai ko sallar lokacinta ya fita a rama wani lokaci kuma za su ce a rama a cikin lokaci ne bambancinsu da a ce karama cikin lokaci da a ce kai ko lokacin ya wuce sai karama da ke bambanta su hmm. kasha in lokacin ya fita hmm. aini ban fahimci bayanin ka ba sosai in aka ce rama cikin lokaci me ake nufi ai eh, ne matsayin ramawa ɗin cikin lokaci akwai ka'ida wadda mai adari ne ya faɗe ta ko ne ne ya ce kullu i'adatin filwakaci kuntuna da wurin eh ne ya ce to a gaba kulli iadatin filwakaci na a ina son kaida a kawace ne wani mai littafi ya faɗe ta hmm, ba abin da ake biya cikin wani mai littafi ya kawo wannan ƙa'idar mai mhm. halari ne to sai ce ne <laughs> shi ba wannan ka'idar da ka rike abin da bai ahada da shi duk da ka hutar da mu amma yanzu nan hasashe ne kake abin da ya ce kullu i'adatin fil waqati fa huwa mustahabbu duk a malikiya duk inda aka ce a rama sallah fil waqati to rama sallan nan ne in ka ki ramawa shikenan amma idan aka ce fil waqati wa ba'dahu to dole sai a rama ta da haka dai imam malik ya ce duk wanda ya salla yana jin bayan gida ko fitsari ko bayan gida in dai sallan nan ya kasa yin wata farilla ko ta shagaltar da shi daga wata farilla ya ce sai ya sake sallan sai ya sake ta mun fahimta wannan shi Allah samu dace da haka idan mutum ya je yana da bukata to ya je ya biya bukatarsa kafin ya sallah har ma malamai suna kawo su cikin uzurori wanda za su iya hana mutum zuwa sallar jami'i eh, cikin uzurori an kira sallah za a fara sallah kai kuma kana da bukata yanzu kana cikin masu uzuri kasu zo wannan sallar sai ka je ka yi biya bukatar ka koda za a gama sallah a masallaci bayan an gama sai ka zo ka yi sallar ka yi laifi ba koda ka wata tsari ne ko da ka yi hasashen cewa har a gama sallar nan kila ba zan bukaci yinsa ba inda kana ji to ana son ka je kai kawai mun gane to allah samu dace idan allah kai musaci mai zuwa sai mu tashi babi na gaba insha allah a kira sallah